Esker mira eta sarri arte eta horrengoan LGBTI plus gai aipatuk behar dugu gaur maiatzaren amazazpia aste artea LGBTI plus fobiaren kontrako borroka eguna baita Euskal Herria hainbat lekutan uh, elgarretaratzak eginen dira eta markatuko da, eta Ipar Euskal Herrian lebazko zelkarteak deitu du eh, elgarretaratze batetara baionara, baionako Riko Etxera, Txaldeuntan, bagera elkarteak sustengatu duena eta gurekin dugu prezeski itziak barela, bagerako kidea, egunon itziar. Egunon. Baionako horiko etxeak, eta beste batzuk ere, beste etxe batzuk, pilota plazo batzutan ere ingo dutela errandute, LGBTI plus kolektiboaren koloretan jantziko dute herriko etxea, erranen dugu. Haute ere mm. elgarretaratzera joanen direla, bidali du baionako horiko mm, agiri baten eh, bidez. Eh, zer diozu eh, baionako horiko etxaren posizioaz? Normala den bezala, ondo etorriak dira sustengoak beti, eh? udaletxekoak baita ere eta beharrezkoak dira ere bai. Kein soinu bat besterik ez da, esateagatik ez, badakigu ondo e, horrekin ez degula igual ezer konpontzen, bengen egia da geroz eta gehiago implikatzen badira eta mundu guztian entzat e, arazo bihurtzen bada, arazo bat bihurtzen bada, zentsuan e, jende guztiak bilatuko duen e, erantzun bat emateko eta diskriminazioak ez egoteko, ba ongetorriak izango dira beti beraz niretzate zerbait baikorra da, e, deitzea ere bai. Horren, justu, zehetasun bat, zurekin zehaztasun bat argitzeko, eh, gaur da LGBTI plus fobiaaren kontrako borroka eguna. Ez da gauza bera? Hori da. Gaur eh, justuki eh, borroka da, bai lesbianak, gay, biseksualak, trans, queer, jende guztiaren e, barkatu borroka eguna esateagatik, ez? E, lortu nahi dana egun honetan, da, beraiek eskubideak, jende guztien eskubideak berdin zaigu zer eh, sexualitatea dakaten, zer generoa edo ez duten, edo hori da mm, norberaren eh, auto bat esateagatik edo norberaren errealitate bat, jende guztiaren eskubideak errespetatuak izaitea. Hori da bakarrik eh, eskatzen dena eta gogoratu behar da agian duela gutxi arte gaizotasun bat bezala hartuta zala homosexualitatea esateagatik da bakarrik mila bederatzen honda laro gaita amarren eta justuki goi maiatzak amazazpin horregaitik ospatzen den egun hau, e, nun e, homosexualitatea atera zan e, gaizotasun zerrendatikan horrotarat, eh, munduan eh, Esateagatik. Beraz, oraindik oso freskoa da badaude tokian itzen nun oraindik ikusita dago gaixotasun bat bezala nun egiten dira terapiak o kontraterapiak edo deitu nahi desun bezala sendatzeko homosexualitatea ze ikusten duten e, izango balitz bezala ba ez dakite desbiazio sexual bat edo olako gaizotasun bat, ez? Desula buruan. Ordun, degun bidea Horendikan oso oso luzea da, ez, e, diskriminazioaren aurka borrokatzeko zentsu guztietan eta horretan baitaren oski. Hori arrango nizun, gaur egun oraindik eh, fobia hori e, errealitate bada? Bai, bai, e, Los Baskos eta bereiek dira nahi referenteak ez gure lurraldean. Eh? Los Baskosek egin dute argitaratu dute justu joan den azten ustet izan dela. Bai. bat egin dutela bereiek e, eh, en linea ez eta hor orain dikan ikusten da nabargarria da badaudela erasoak eta jendearen jarrera ez dala beti egokiena, ez, e, demagun. Orduan, ikusten dugu Baitare prentzan, eh? edo zoritxarrez ikusten dugu tarteka erasoak egon dirala, eta eraso larriak ez ja prentzan ateratzen direnean, ez da bakarrik norbaiteke eh, norbaitek eh, deitu ez dakiz zer. Olako insultoak esateagatik edo, egunero bizitzen dituzte kasik ez, segunta nun sartzen diran, egon behar dira, zaintzen, nun sartzen diran, edo norekin hitz egiten duten, erasotuak ez izaiteko, da pizkat emazten eh, gaia bezala, ez? E, beti dagola hor, eh, zerbait, beldurrarekin, kasik batzuk bizi behar dutela, segunta nun, nunguak diren, edo nun bizitzen diren. Orduan, enkuesta horretan, galdetegi horretan, Adibidez, ikusten da gehienak daudenak nahi badezu dirala hausko zea hoiek, ez insulto hoiek, hoiek, normala. Sorionez, esan nahi dute, ez gogoak ditut esateko, ez dirala beti fisikoak. Eta ikusten da baitare e, eh, askotan hori azten dela ja eskoletan, Eta eskoletan hori ezten bada esan nahi du oraindik hor badagola beste lan bat eramateko aurrera eta beste kontzientziazio bat egin behar dela ze gaur egun oraindik diskriminatzen ditugu gure aurrak segun ta zer pentsatzen duten o zer sentitzen duten eta hori ez da onargarria eta baita ere zare sozialetan eh ze oso erresada sare sozialetan baiti erasotzea asko zerrezagoa da, ez, kalean egitea baino. Esan behar nun, e, e, ikusten dala baita ere galdetegi horretan ez, kasu gehienetan gizonezkoak dirala, erasotzaileak. Horrek zer esan nahi du baita ere jarraitzen degula, soziedade honetan, patriarkala, nun, e, e betiko baloreak inposatu nahi e, dizkigutela, ez? Eta ez degula errespetatzen norberaren eh, edo bakoitzaren e, ba hori autua, ez? Esaten una bezala. Eta hortan baitare elkarte guztiak badu zer eginik, ez da bakarrik los basko zen eh, lana, edo bagera elkartearena, edo olako elkarteak ez konsentziatua gaudela diskriminazioaren aurkako borroka horretan. Soziedade guztiak badu bere zer egitea, eta noski udaletxeak baitare. Hori galetuko nizun, orain eh, inkestak beraz dio, eh, gutxi gora bera, beraz gehienak ireinak direla, gehienak gizonek egitintuztela, sare sozialetan ere anitz egiten dela, eta zirkuloekin kasu egin behar dela, eta horren parean fobiaren kontrako borroka bai. zertan da? Ba, justuki informazioa ematea eta eta batzutan badaude jarrera batzuk hartzen ditugula e, konturatu gabe erasotzen ari garela norbait. Badaude modu batzuk hitz egiteko ez dirala egokiak edo mingarriak direla. Ez, eh, esaten degunean, e, eh, eh, ari naiz, marikon, esategatik askotan, ez, erabiltzen dela, sin maz, ez dezu jartzen hori erasotzeko norbaitei, baina ari zara erasotzen. Orduan, borroka horretan zer da, ba, konsentziazio hori, ez, ikasi behar dugu. ziketan, sartu behar da baitare, zer dan e, errespetua, baina errespetua zentsu orokorrean, ez? Ezin dela bestein autuak esalantzan jarrik edo segun eta nola jantzita dago norbait edo segun eta nola bezakit pentsatzen duen, Guk eh, eh, badegula hor eskubidea erasotzeko eh, taldean gaudelako. Zene, zer da borroka hori, bada hori, baina da baita ere, aitzea eta errezibitzea erasotuak izan diren jende hori, eta laguntzea laguntzea esaten zeintzuk diren bere eskubideak, laguntzea salatzen edo laguntzea psikologikoki behar badute baitare laguntza esan hori oso zabala da. Eta horretarako badaude permanentziak bai los basko zenak eta baitare ere ba, guk adibidez ez bagera gure, gure elkartea ezaguna da feminista dalako eta emaztekiko egiten diren eh, ze indarkirien aurkako borrokatzeagatik, baina baita ere diskriminazio guztien aurka borrokatzen dugu. Eta noski hor, zaretuta gaude edo lotuta gaude nun baiten ez, los baskose eh, eta olako elkarteekin e, beharrezkoa denean, e, denon artean laguntzeko ezakit nola esan. E, e, ezik eta oso garrantzitsua zukeran duzuna txipien ere. Bukatzeko laburki itziar barela, herriko txekoek errandute parte hartuko dutela gaur atxaldeko bai baionan, Eriko txebatek zerbait egin dezake, eh, lagun dezake borroka hortan. Bai, egotea konzentrazioan importantia da, esan dut lehen, no? niretzat eh, horrela pentsatzen dut oso importantia da, zer akusten dezu, ja da, soziedadeari, eh, elkarteari, hor zaudela, eta aurka borrokatzen dezu lasuk baitare eta autetxiak izan behar dira adibideak baitaren ez eta beti ez izan horrela, baina hor egon behar dira demostratzen, ez, ez daudela ados eta borrokatzen dutela horrekin. Baina hori da simbolikoki esateagatik hasik, ez, gogoak ditut esateko. Gero noski badutela zereginik, nola, ba, medioak behar dira baita ere, noski, behar den bezala, eta orduan, e, e, eziketa hori, e, leno, esaten genuna ez, adibidez, plantan jartzeko, oso ondo da, bolondresak egitea, baina e, batzutan medioak behar dira baita ere, dirua behar da. Ez, prestatzeko jendea, prestatzeko, konsientziatzeko eta formatzeko jendea, jende hori juntezala gero e, eskola guztietan hitz egiteko eta dana gero permanentziak egiteko ba, behar dira medioak baita ere, lokalak, edo telefonoak, edo beste inbeste gauzak. askotan behar da, gia da, eudaletxe barrun, eta ez dakit bai honan nola dagoen, egia esan, e, ez detuzte badagonik, e, eh, pertsona referente bat da, diskriminazioan aurkako ez borrokatzen duna, hor egotea norbait, eh, eta jendea, reko jendea juten denean, udaletxera, esateko diskriminatua izan naiz, edo sentitzen naiz, hau edo bestea, hau, uh, engatik, honengatik ez, norbait egotea, pertsona pertsona hori harrera egiten duna jakitea norengana eraman behar du. Harrera hori ondo egiteko eta laguntzeko benetan, ez? Eta bialtzeko gero ba Los edo Bageraren edo Zakinoren norengana. Edo Baina horretarako edo komisaldegira, claro, bai Eta horretarako formatua izan behar da jendea. Ze udaletxeko harrera egiten duten e, langileek, ba ez, ez da, dira izan formatuak horretan. Ez da beraien errua. Baina horretarako zer egin behar da. Ba, medioak jarri. Ba, orduan bai, <laughs> nire ustez, udaletxak badut ez ere ginek ere. Bai, bai itziar barela, horretarazten dugu, elgarretaratzea, txalde hontan, sei hontan, eh, baionako horreko txaren aintzinean, lebazkozek eh, deiturik, eta bagera, zuk, eh, zu, kide ziren elkarteak sustengatzen duena. Ba, besterik ez, mil esker eta beste bat arte. Mil esker.